i malim vilajetima gdje se sudi po Allahu te barake o ta'ala zakonu. Uglavnom ljudi gledaju gregorijansko računanje, a hiđetske mjesece mnogi ne znamo na pamet, a i ne znamo kada koji dolazi, tako da često i prođe mjesec hidžetski, a mi ne znamo u kojem smo mjesecu, pa često ne znamo ni u kojem smo, u kojoj smo godini. Pa eto neka znate da smo mi ušli u Muharrem 1435. hijđarsku godinu. Ovaj mjesec je poseban zato što je prvi, on spada u četiri sveta mjeseca i u njemu je taj posebni događaj kada je Allah subhanahu wa ta'ala spasio našeg Resula Musa alaih salatu wasalam, a potopio Firauna i njegovu vojsku koji su nered na zemlji činali mušku djecu ubijali, a žensku u životu ostavljali. Kako smo prošli put i napomenuli, uglavnom da znate, draga moja braćo, ono što slama svi u nas, ono sa čime su ljudi svi iskušani, to jeste ili idemo u pravcu strasti ili idemo u pravcu predrasuda. Nekad nas lome obe ove dvije nezgode, a nekada nekoga lomi samo jedna. Pa mi na ovim prostorima, pored toga što imamo problema sa strastima i strasti kolo vode i nered zemljog vlada, s druge strane u pogledu dina imamo puno šubuhata i predrasuda, pa upravo ovih dana kako je nastupio Muharrem, gledam neke isječke I potvrđuje se ono što smo kazali prošli put, da ljudi izmišljaju i ibadete, da izmišljaju novotarije kako bi zamazali oči svijetu da se nešto radi i da se ljudima nudi da mogu da se, jel tako, što bolje sa vjerom upoznaju i upravo se prave ceremonije i prave se druženja i predavanja onda kada nema utemeljenja. Od sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem jeste da petkom ništa nije organizirao ljude prije džume. Nije im pravio nikakve halke, ni tim je držao predavanja kako je došao u sahiju džamija. I kada bi čovjek petkom ljude okupio u halku ili im prije džume držao predavanje, to bi se zvalo novotarijom. A zamislite onda da ljudi sami sebi dadu za pravo, pa da praznikuju onda kada praznik nije Allah proglasio praznikom, niti njegov Resul sallallahu alaihi ve sellem. Pa tu vidimo mnoštvo, mnoštvo predrasuda, šubuhata, koji nose oni koji tumače vjeru, a i oni kom je se tumači. Pa ljudi su zbunjeni i misle da dobro čine, a oni zazivaju Allahu subhanahu wa ta'ala sržbu, a s druge strane i strastima kraja nema. Čovjek kada čini grije tamo negdje gdje ga niko ne vidi, čovjek kada nije javan u grijehu, to je manji grije nego kada ga čini čini javno. A pogotovo onda kada mislimo na mjesta, nije isto činiti grije u Mekki, nije isto činiti grije u Medini, Nije isto činiti grije u šamu i činiti na drugom mjestu. Neka mjesta su tablilom učinjena su bolja od drugih mjesta. Allah je tako ukazao na ta mjesta. Pa šta onda mislite? Nije isto činiti grije u kafani i činiti grije u džami. Zamislite u džami da čovjek dođe u džamiju i da tu rasplamsava svoje strasti gledajući u najljepše djevojke koje u mihrabu sjede i svojim piskavim izazovnim glasima nekakve ilahije i vjeske pjesme pjevaju, a okolo nisu okruženje hođa i hađija i hađinica i njihovi unuka koje su kao da su iz Hollywooda dovodene, tako su se spremile za džamiju. La haula wa la kuvata illa billa. Ovo, draga moja braćo, nije slučaj samo s nama dok mi deveramo svoje probleme i dok smo preopterećeni raznim predrasudama, predrasudama drugi su daleko, daleko od nas opterećeni strastima. Hodajući ovi dan, ovi dana svijetom, Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ Idite i hodajte svijetom. فَرْضُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Da uočite kakav je konac i kakav će biti kraj onima koji lažu, onima koji neće istinu, oni koji misle da će sreću postići dunjalučkim izazovima. Od mali nogu sam čuo za zemlju Kuvajt i uvijek se pričalo o tom Kuvajtu, pa eto Allah subhanahu wa ta'ala me počastio da odem i da vidim. Ima tu puno korisnih stvari. Gdje god ima muslimana, tu ima hajra. Ali, draga moja braća, ono što zapada za oči jeste da ljudi pokušavaju dunjalukom nadomestiti sreću. Pa gledam omladinu koja se ubija duhanom i ubija se tim najs, najskupocijenijim motorima koje nigdje nisam na svijetu vidio. Sa tako, znači, opasnim motorima koji kada tuku gradom glavnim gradom Kuvajta, sve zvoni od njihove zvuke i, i, i, i ti toliki glasova. Ljudi pokušavaju naći sreću u velikim vilama, u velikim burđovima, u dobrim trpezama, u mnoštvu tunjaličkih izazova, traganjem po svijetu za, o lijepi, za lijepi, traženje lijepih žena i tome slično. Međutim, gdje se može naći sreća? Prava sreća, draga moja braćo, mi to svi znamo. I kuvajčani to znaju. I bošnjaci to znaju. I sam svijet zna da je u islamu sreća, ali nešto nećemo. Nešto nećemo. Hoćemo kao židovi, fetu minune bi bao, bil kitabi o tekfunune bi bao. Hoćemo mi dio knjige. To je očigledno. I to se vidi. Ali nećemo potpunu knjigu. Nećemo da uspostavimo Allahu riječ da ona bude vodila nama. I onda je poznat odgovor. Kako ljudi mogu biti sretni? Kako ljudi mogu biti raspoloženi? Kako mogu imati velike ambicije? Kako mogu biti neustrašeni, ponosni, zadovoljni, napredni, samo bil islam. Samo sa islamom. Zato je Omer radijallahu ta'ala anhu, koji je bio najjači čovjek Mekke. I možete misliti jakog čovjeka, taj sebi uglavnom obezbijedi ili ispravnim putevima ili putem zuluma, on sebi pokušava svojom snagom da sebi napravi nekakve čeife na dunjaluku. Međutim, onoga momenta Kada je Omer radijallahu ta'ala anhu dobro okušio, okušao Islama i našao smiraj u Islamu, izrekao je poznate riječi kada je kazao Nahnu qavmun a'azzad Allahu bil Islam. Mi smo narod koga je Allah uzdigao, a izet je ponos, izet je, izet je naprednost i izet je svako, svaka pozitivna energija koja izlazi iz čovjeka. Kaže, mi smo narod koga je Allah uzdigao islamom. Fa me jebtavi izzete li gajrihi, ezenna Allah. Pa ko traži ponos u bilo čemu drugom, osim u islamu. Pa evo vidite ljudi, u svačemu nečemu traže ponos, traže sreću, traže zadovoljstvo, a neće je naći nigdje osim u islamu. I drugi slučaj koji je vezan za Omera radijallahu ta'ala anhu, A to se oslikava, draga moja braćo, i danas. Bez obzira što neko priča arapskim jezikom, bez obzira što neko može za 45 minuta da bude u nekim medini, na najboljim mjestima na Dunjaluku, bez obzira što su sva Dunjalučka olakšanja u rukama, pored svega toga, znajte dobro da vjeru nose samo garibima. Vjeru nose samo pojedinci. Ova vjera je na pojedincima, a ostali će se povoditi za pojedincima. I pratite šta se dešava na dunjaluku. Pa ćete vidjeti da pojedinci i u negativnom smislu čine nered na zemlja, ostali se povode. Pa Amerika kao pojedinac ili njegov, njihov predsjednik kao pojedinac ili predsjednici drugih država kao pojedinci, ili male grupe čine nered na zemlji. Oni prave projekte nereda, a ostali se samo povodi. Isti je slučaj u islamu. Ne bojte misliti, samo kada Mehdija dođe i kada Isa alaih salatu wasalam s nebesa siđe, onda će svi ljudi biti za islam. I onda će to biti najbolja vojska, I svi će biti po PS-u, po sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa selleme, a do tada vjera će biti na pojedincima. Pa Omer Allahu ta'ala anhu, koji je osvojio Perziju i Vizantiju i zato ga židovi i kršćani, a pogotovo šije, ne vole, ulazi u poslanikovu džami u Medini, džami u kojoj se okupljaju najbolje džematlije, koji ne daju nikome da pomisli da na otari učini, a li da je tu sa lakoćom sprovodi, pa da ilazi pored jednog čovjeka koji sam dovi. Danas ljudi nemaju snage ni ruke da dignu, pa da dove, a dova nema nikakvih ulaganja. Za dovu ne moraš ništa platiti. To je oružje na koga se ne može embargo uvesti. Tvoje je samo da doviš, a Allah samo kaže budi ono bude, a dova je uvijek uspješna. Ili će Allah subhanahu wa ta'ala sa njom odmah stvar riješiti, ili će ti tu dovu za onaj svijet pohraniti, ili će ti sa tom dovom neki musibe zamijenuti. Nešto će se desiti, tvoje je samo da budeš iskren i da budeš ispravan, a Allah subhanahu wa ta'ala kao što kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ Kada te robovi moji upitaju, ne kaže Muhammede reci, nego kaže odmah Allah Đulešanu, zaista sam ja blizu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala odmah se odaziva, da li jeste živu li, pa zato Allah kaže neka mi se odazovu, neka mi se odazovu, neka me vole, pa će Allah subhanahu wa ta'ala odmah udovoljiti. Pa gleda Omer radijallahu ta'ala anhu, čovjeka koji je skrušeno dovi i čuje se njegova doba. Nije drugi opterećavao, ali je Omera njegova dova dobro zabrinula. Između ostalo kako on dovi, ponavlja jednu rečenicu u kojoj kaže Allahumme min al eqalin, gospodaru daj da budem od manjine, daj da budem od pojedinaca. Omer radi Allahu ta'ala anhu, sve mu je zapinjalo i nije ga džaba Allah subhanahu wa ta'ala, to jeste Resul sallallahu alaihi ve selleme nazvao Farukom, onoga koji rastavlja istinu od laži. I mnogo puta je Omer, kako kažu učenjaci, preko 12 puta je Omer radi Allahu ta'ala anhu kazao neke riječi, pa je Allah subhanahu wa ta'ala isto tako ajte objavljivao. Pa je Omer radi Allahu anhu zastao pored ovoga čovjeka i rekao, ja hada, o ti čovječe, šta to ti doviš? Kakva je to dovolj? Ja tebe čovječe ništa ne razumijem. Kakva je to doba? Šta to sad znači? Šta to znači da ti budeš nekakva manjina? Niko ne zagovara da bude manjinski narod. Niko ne zagovara da bude manjina. Jer manjina nigdje nije dobro došla. Šta to ti dobiš? Kakva je sad to doba? Pa ga gleda ovaj obični musliman. Ovo danas ne bi znao zadoviti ni mnogo, mnogo učevniji među nama. A pogledajte običnog muslimana kako ucrtava put i sebi drugima da ostavlja traga i na halifu, da ga mora halifa saslušati i o njegovoj dobi pitati šta to on dovi. Pa on kaže, o pravedni halifu, čudim se tebi, čudim se tebi, za ti ne znaš riječi Allaha Đalešanuhu, ovo je čvrsta vjera, zalike dinul kajim, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ovo je prava vjera. Ne znaju ljudi da ovo prava vjera. Ne znaju vraćani u Kuvajtu. Ne znaju ni Saudiji. Ne znaju ni u Misru. Ne znaju ni u Bosni. Osim pojedinaca, tako mi Allaha. Jer da ljudi znaju, onda bi sve za vjeru dali. A njima što ostane? Onda bi svoje metke i svoje živote potrošili. I onda bi govorili kona Ashab, u jednoj od bitaka Fustu Rabbil Ka'be, onoga momenta kada mu je zabijen not koplje u njegov stomak, rekao je pobjedio sam gospodara Nikabe. Zna da je triumfovo, zašto? Jer je triumfo onda kad sve za islam dadneš. Sve za islam dadneš. Pa kaže ovaj čovjek pravedni halifu, zar ti ne znaš riječi Allaha Đelešanuhu gdje uzvišeni kaže, ovo je čvrsta vjera. Ovo je prava vjera. Nema promjene u ovoj vjeri, ova vjera je stalno čvrsta i jaka. Orakinna ektara nasi la ja'lamun. Ali većina ljudi ne zna snagu i prosperitet i čvrstinu ove vjere, pa zato se tako prema ovoj vjeri bahatno i obhodimo. I nećemo je, e ako nešto hoćemo, onda to je sa nimalo ukusa. Nećemo da uživamo i da nam ona slatka i prijatna bude. Zato, draga moja braćo, Znajte da je ova vjera na pojedincima i blago se pojedincima i zato kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme beda el islamu gariba wa sayudu gariba kama beda fatuba lil ghuraba Počeo je islam pojedinačno sa tim tuđincima, pojedincima, sa tom manjinom i tako će se završiti, a blago pojedincima Pa u drugom rivajetu ashabi pitaju Sifom leda ja Rasulallah ko su pojedinci, kakve su njihove karakteristike? Pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem Omul ledina yuslihune ma aksedan nas To su oni koji popravljaju ono što su ljudi zabrljali. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od pojedinaca, da budemo manjina u smislu da smo kvalitet, a da budemo većina u smislu da smo kvalitet, To zagovaramo, a ne zagovaramo kvantitet pa nas bude puno, jer ćemo onda biti kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i upravo se to slikava danas. Kaže, okupit se nevijenici oko vas, kao što se gladni okupe oko sofre, pa kažu ashabi o Allahu poslanice, jel to min kirletina jome i din ja Rasulallah, jel to zbog naše malobrojnosti toga dana, o Allahu poslanice, kaže, innekum jome din kathir. Vi ćete toga dana biti mnoštvo. Kud god kreneš, draga moja braćo, u Istanbulu svakvo minut leti avion. Milioni su muslimana. Počet će još malo da se broji u milijardama. Ali oni su kao ona bujica na vodi. Allah će kaže iz srca vaših neprijatelja izbaciti strah u pogledu vas. Jer se to boji Amerikanac možda kuvajčana ili Saudica. Boji se jednog Saudica kojega, je, kojega su uspjeli ubiti Allahom dozvolom. I boje se njemu slični. Ali ne boje se kraljeva, ne boje se ministara, ne boje se njihovih dolara i njihovih burđeva. A u srca vaša će ubaciti ven. I ovo se danas vidi, draga moja braća. Qile melu ehnu ja Rasulallah, a šta je to vehn o Allahom poslaniće? Jer mi danas ne znamo puno riječi. Mi puno čujemo nekakav izraz i mašemo glavom kao da nam je jasno. Pravimo se, pravimo se da razumijemo da smo školovani, kulturni, mašemo glavom, a ništa mi razumijeli nismo. Kod ashaba nije takvo pravilo bilo. Kada nešto ne razumiju, odmah Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam upitaju. Pa kažu, men vehnu ja Rasulallah, šta je to vehn u Allahu poslaniće? Kaže, hubbu dunja u akarahijetu melu. Ljubav prema Dunjaluku. Voljeti Dunjaluk, a prezirati smrt. Ovo je danas što hara kod muslimana. Pa ćeš vidjeti možda od čitavog Kuvajta da imaš 50-100 muđahedina u Siriji. Od 90 miliona Egipćana možda imaš par stotina. I tako, tako analiziraj i tako analogno gledaj, pa ćeš onda na kraju zaključiti šta je problem ovome ummetu. Hubbu dunjao karahijetu nautu ljubav prema dunjaluku, a preziranje o smrti. I onda šta se čudivo što nas nevjednici smijavaju i ponižavaju, igraju se sinovi majmuna i svinja sa nama, tako će biti svedok hata terđu radinikom, svedok se ne vratite svome dinu, to jeste ponos islamu. A kudu kao li hada ostavila li u rekom, stavfiruhu, innehu kana gafara. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi se vraćamo našem starom ciklusu gdje obrađujemo kako je ratovao Allahov poslanik ali salatu wassalam. I evo nas konkretno na Hendeku, na velikim tranšejima koji su okružili Medinu I to je sada jedan novi način ratovanja koga nudi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme svim svojim neprijateljima koji su požurili da pregaze vojnički Medinu, unište Allahovo svjetlo i za sva vremena ukopaju ovaj hajr koji se ne može zaustaviti jer ga Allah subhanahu wa ta'ala voli i on ga subhanahu wa ta'ala pomaže. U toj velikoj bitki koja, draga moja braćo, Haman se nije desila, ali je bilo otežavajući i teški okolnosti i momenata neizvjesnosti o kojima ćemo nešto danas progovoriti. Između ostalog, u ovoj bitki Rasul sallallahu alejhi ve sellem je bio iskušan da u jednom od tih dana te bitke od napada kopljima, kopljadima i pokušaju konjenice da preskoči tranšeje koji su oko Medine, Resul sallallahu alejhi ve selleme sa svojom vojskom nije uspio da klanja ni podne, ni kindiju. Naime, nastupio je akşam, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme još uvijek nije klanjao podne i kindiju. Pa je ovo jedno novo pravilo i ovo jedna prilika bila za ashabe, a i umet posle njih da nauče šta se to radi kada se desi da zbog određeni okolnosti, ne oni okolnosti koje danas ljudi navode pa kažu ja naklanjavam jer mene je sramota da mene šef vidi da ja klanjam. Kako ću ja u bolnici klanjati? Kako ću ja na fakultetu klanjati? Kako ću ja na ulici klanjati? Pa da me ljudi gledaju, to bi stvarno bilo nepodnošljivo tako ljudi danas govoriti. A kada mene smrti dođe, onda nimalo nije nekulturno umrijeti, jel tako, na po puta, umrijeti za šankom, umrijeti u kanalu, umrijeti na mostu ili u gušenju, umrijeti na iružini, na finijim mjestima, onda nema toga i govora, vidi me ljudi gledaju, a ja evo umirim. Pa nas Resul sallallahu alaihi ve selleme uči ovdje da ako se to desi iz opravdani razloga, A šta su opravdani razlozi između ostalog kada je život u pitanju? Pa ovdje je bio život u pitanju ne samo Rasula sallallahu alaihi wa sallame, nego li ashaba, jer prijašnji način bitaka je bilo Mejdan i vojske su razvojene, pa ide jedna po jedna grupa, jedna po jedan šablon, tuku se, a ostali čekaju da se vidi šta će sa ovima biti, hoće li izginuti ili će trebati ponovo drugu grupu slati, pa je uvijek jedan dio vojnika mogao da obavlja namaz i mogli su na vrijeme klanjati. U ovom slučaju niko nije mogao biti slobodan. Svi su bili raspoređeni, pa su tako poodne i kindiju nisu uspjeli klanjati. I to se je desilo tek u akšam namazu. Naredio je Resul sallallahu alaihi veselame da se prouči jezan, a onda su prvo klanjali podne, a onda i kindiju, a nakon toga akšam I ovo je ko žumhura, osim jednog malog dijela učenjaka koji kažu da čovjek kada prođe ga određen broj namaza, nije više potrebno da redoslijedom prati, nego da klanja namaz koji dođe prije na vrijeme, a onda nakon toga da naklanjava namaze kako on hoće. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u ovom slučaju između ostalo kaže inni ena Allahu la ilaha illa ena fa'budni wa aqini salata li zikri Zaista sam kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja Allah, pored koga nema drugog Boga fa'budni, pa me obožavaj, uakrimi salat ali zikri i obavljaj namaz kada se sjetiš. Znači čovjek prespava, opravdano prespava, Allah nas je stvorio slabićima, ili se desi ovakva neka polnost, onda onoga momenta kada se čovjek sjeti i kada mu dođe na um ili mu se vrati pamet, od toga momenta počinje ponovo klanjati. A Resul sallallahu alaihi ve selleme u hadisu koji je kod Buharije kaže men nesije salaten fal yusalliha fi idha dekeraha la kefarete reha illa dalik. Kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme ko zaboravi namaz pa neka ga klanja čim se sjeti tog namaza la kefarete reha illa dalik i nema drugog iskupljenja za namaz osim da se klanja. Neki ljudi kažu, ja ne klanjam, ali ja podijelim, pa će meni Allah subhanahu wa ta'ala zbog sadake oprostiti to što ja nisam klanjao. Ne, namaz moraš namiriti, Allah će tražiti da se prvo daju namazi, pa ako bude palilo od farzova, onda ćemo se možda moći skupiti na filama i zato treba što više na fila, a i farzove klanjati onako kako će Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan biti. Upravo na bitki na Hendeku, draga moja braćo, desilo se nešto što mi danas često čujemo. Mi često danas raspravljamo, pa raspravljali su i bolji od nas i prije nas. Koji je to srednji namaz? Pa Džumhur kaže da je srednji namaz i Kindija. Šafija kaže da je to Saba, a Ebu Hanife kaže da je to podne. I svi imaju neke dokaze koji su utemeljeni i nisu znači, dokazi koji nemaju svoju težinu. Ali je najispravnije mišljenje one na onome na čemu je bio Ibn Omer i Ajša i mnogo ashaba Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme i ono što se može razumjeti iz hadisa koga, koji se nalazi kod Buharije jeste da je to da je to srednji namaz. Pa an Ali radijallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi ve s.a.v. kale jome l-handak od Ali radijallahu ta'ala anhu da je Resul sallallahu alaihi ve selleme ovo kazao u danima Hendeka mene Allahu alejhim buyutuhum wa quburuhum nara kama shagaluna an salati al-wusta hatta ghabat ash-shams reče Resul sallallahu alaihi ve selleme neka Allah napuni njihove kuće i njihove grobove vatrom kama shagaluna an salati al-wusta zbog toga što su nas zaokupirali od srednjeg namaza Zbog toga što su nas zaposlili, pa nismo mogli obaviti ani salat ili uspa. Nismo mogli obaviti taj srednji namaz, hata labeti šems, dok nije nastupio akšam, to jeste nije zašlo sunce, pa smo ga morali tada klanjati. Allah i proklinje i kaže Allah da im napuni njihove kuće i njihove grobove vatrom. I zato mi kada najiđemo pored nevjednika, Ubijeđeni smo, kao što smo ubijeđeni da mi govorimo ovim jezikom i kažemo Ebširu bin Nar, radujte se vatri, jer mi vjerujemo da su oni u džehennemu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hafidu ala salati wa salati usta wa kumu lillahi qanitin. Čuvajte se, vodite računa o svim namazima, a pogotovo o salati usta, a pogotovo srednjem namazu wa kumu lillahi qanitin i pred Allahom znači smireno i dostojanstveno stojite. Pa je Džumhur uzao riječi Rasula sallallahu alaihi ve selleme kada šagaluna ani salatil usta da su nas zaposlili od srednjeg namaza, a to je i Indija, pa je Džumhur na onome što je rekao Rasul sallallahu alaihi ve selleme a imam i šafija, njemu je dokaz o kumu lillahi klanitin i pred Allahom dostojanstveno stojite, to jest ona kunu doba, jer imam i šafija smatra da se na svakom sabahu treba učiti kun dova na osnovu onoga što je radio Resul sallallahu alaihi veseleme, a to je da je mjesec dana konstantno učio kunu dovu. Iako je rađih mišljenje da se kunu dova uči na svim namazima, a ne samo isključivo na sabah namazu. Na hendeku, draga moja braćo, nezapamćena, nezapamćen tevekul od strane Ensarija i od strane Muhađirama i nezapančeno ubjeđenje i nada u pobjedu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Braćo, pokušajte sebi predstaviti malo. Hajmo pokušati razmišljati ovako. Zamislite oko ovoga našeg meseđida sve neprijateljno neprijatelja. Oni nas vide i imaju sve raspoležljivo oružje, a mi smo unutra i nemamo nešto posebno. Otprilike šta bi kod nas prevladalo? Mnogi bi rekli, nema smisla, predati se treba. Mnogi bi kazali, bilo kakav otpor nije zamisliv, jer nemoguće da se mi ovdje oduprijemo, a kamo i da pobjedimo. Od prilike je slika ista. Jer tada Medina, poslanika sallallahu alaihi ve sellem, znači grad Medina nije bila ogromna, kao što je to danas. To je bilo gdje, Allahova, gdje je poslanikova džamija sallallahu alaihi ve selleme, i nešto malo okolo kuća. Nije normalno u ovakvim dimenzijama, puno je to veće bilo, ali samo da vam doći, da vam dočaram o čemu se tu radi. I sad možete zaključiti kakav bi naš stav bio, a vidjet ćete kakav je bio stav ovi ljudi koji zaista Allah obožavaju kao da ga vide, jer oni ako Allah ne vidi, ni Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori pa kaže وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانَ وَتَسْلِيمًا Pa kada su, kaže, mumini vidjeli, evo vidjeli, sad su oni tu blizu. Više nisi za brda tamo negdje, ne čuju samo njihove glasove. Gotovo, Haman je prsa u prsa. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Kada su vidjeli te sve saveznike, neprijatelje, kažu ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. wa sadaka Allahu Rasulu. A istinu govori Allah i njegov poslanik. wa ma zadehum illa imane o teslima. To im je povećalo samo iman i pouzdanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Danas ljudi, braćo, kada imaju nekakva iskušenja, pa sam samo ti ljudi, odmah dođe u glavu, pa šta je sad? Stalo neka iskušenja, sve su to neka sitna iskušenja. Ne radi se o biti i ne biti. A pogledajte kada se radi o biti i ne biti, kako mu'mini reaguju. Kako mu'mini razmišljaju. Ovo je medresa poslanika, sallallahu alaihi ve selleme. Ovom medresom treba da idu vjernici. I zato je njima došao samo jedan čovjek. Kad ledine kala lehumu nasu, inne nase kad džema u lekum. Jedan čovjek došao i kaže, evo i svi idu idu svi. Znači, pleme do plemena, narod do naroda, svi će vas napasti. Šta bi mi kazali? Pa subhanallah, možda smo baš trebali malo lukaviji biti. Nismo trebali toliko na sebe paži privlačiti. Trebali smo mi se ipak malo kao lisa ponašati. Ipak, vidiš ti gdje se mi nalazimo, tako mi danas, jel tako, govorimo. Međutim, oni su jednostavan stav imali. Kada im je došao čovjek i rekao, evo i svi idu na vas. Nisu rekli, bježimo. Nego su rekli, ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. I to im povećalo iman u Allah subhanahu wa ta'ala. Zato Allah Đelešanu kaže, ome je tevkel ala Allah, ta huva hasbu. Onaj ko se osloni na Allaha, Allah mu je dovoljan. Allah mu je dovoljan. Pa dolazi Džibril Ibrahim, ali salatu wasalam, našim pravcu. U najtežim momentima, kada se čovjek zaslanku, braćo, hvatao, I kaže, o Ibrahim, mogu li ti šta ja pomoć? Džibril je braćo došao da se boli na bedru. I to je bilo drago sahabima. Nisu ashabi rekli Džibril, havali, ali neka danas za njih malo. Drago im je bilo što je Allah tako pomogao. I u mnogima je bilo opa, strah da neće doći neka velika vojska. Kako ćemo se sa njima ponijeti? Pa sam Resul sallallahu alaihi wa sallam toliko dugo moli Allaha Đelešanu da mu je ogrtar spao sa njegovi mubarek ramena. Ali pored svega toga Ibrahim alaihi sallatu wa sallam kaže o tebe mi ne treba ništa. I Allah subhanahu wa ta'ala kako je došlo u hadisu kod Buharije navodi ovaj slučaj. Pa kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam kana ahiru qavli Ibrahima hina ulkije fin nar hasbun Allahu ni amel vakil. Zadnje riječi koje su bile iz usta Ibrahima alaih salatu wasalam kada je katapultom ispaljen u vatru, tada je rekao hasbun Allah, dovoljna mi je Allah, wa ni'anel vakil i nema boljeg oslanjača od Allaha subhanahu wa ta'ala i pomagača. A ovo je isto tako kako je došlo sahihu džanija, rekao Resul sallallahu ve sellem, kada je vidio sve savjeznike, rekao je hasbun Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dovolan je Allah i on je divan zaštitnik i pomagač. I ovako treba da postupe vjernici. I za kraj, draga moja braćo, osnova ko židova je da ostavljaju svoje saveznike na cjedinu. Mnoga židovska plemena su bila još uvijek u savezu sa Rasulom sallallahu alaihi ve sellem. Međutim, spominjali smo se onočno neki u Meku, pa su rekli, treba vam para, treba vam deva, treba vam konja, mi smo tu, mi ćemo vas pomoći, jer su oni najveći neprijatelji, najveći neprijatelji Islama. I Allah subhanahu wa ta'ala i sa ovim ajetom ćemo završiti, opisiva stanje kada te izda tvoj saveznik, kada te izda neko s kim ti imaš ugovor, To ne znači da ti njega voliš, on je nevijenik, on je neprijatelj, ali si tražio ugovor, mi ga prihvatili i sad na neki način ne očekivamo još od tebe da na nož zaboneš, a ti nas na cjedilu ostaviš. Kaže Allah Želešanu, i da džavuku min folklikum min esfele minkum, u i da zabatil absaru, u beratil kulubu hanađir. Subhanallah. Kaže, kada su vam došli i od ozgo i od ozdo. Znači, došli mušnici, a došao Benu Kureza i ostali tu u blizini Medine, oni se nije očekivalo da će i oni sada se pri, pridružiti toj tim saveznica. Uida velebitil absar, uida zanatil absar i kada su se pogledi u koči. Nisi se nikako nadao da će i ovi još dodati, jel tako, dinamita na vatru. Uobrlatil kulubu hanađin, i srca su se znači kao da su srca došla do ugrlu. E ovo je stanje, draga moja braćo, ovi ljudi koji su rekli hasbunallahu nek on jame vakil. Ovo je stanje ovi ljudi kojima je ovaj, ovakav opis, kada su se pogledi ukočili i kada su srca kao da su u grkljan došla, rekli Allah će nas pomoći. Mi ćemo pobjediti. U tom momentu Resul sallallahu alaihi wa sallam obećava Perziju, obećava Vizantiju i zato musliman mora biti mutefail, mora biti optimista. Ne smije musliman u dobri, u najtežim okolnostima biti pesimista. A kamo li onda kada se vide znakovi i, i naj, najslabije stanje kod čovjeka treba da kaže inša Allah, mi ćemo pobjediti i nema drugi. Zato, draga moja braćo, i ovi primjeri, i ove bitke, i ovaj život najboljih ljudi, nema ništa drugo za cilj, nego da i mi ojačamo u svojoj vjeri i da za svojim Resulom idemo, da ga slijedimo iskreno i stravno i da smo ubijeđeni kada nas najviše budu stezali, da će nas Allah tada najviše pomagati.